Декотрі співробітники уже поспішали на третій поверх до буфету. Бас запропонував ірші стілець, а сам не сідав, ступав з кутка в куток маленького, заставленого старими шафами кабінету. Строгий, неусміхнений, він був як знак оклику. Здавалося, Бас позичив у майдана принцип правдивості і стогості, але застосовував його не так, як треба. Всякі попередження майдан робить, немов би вдається до них з необхідності. Та так, мабуть, воно і є. Бас весь відданий служінню пунктам і параграфам, і застосувати їх до когось для нього просто насолода, хоч він і не показує того. Він вийняв з бічної кишеньки піджака, білого рогового грибінчика, розчесав йоржика, продмухав грибінчика і заховав назад до кишеньки, де стриміли дві автоматичні ручки. Він ходив, і підлога під ним репіла а голос завідуючого лунав чітко у наказовій формі. Насамперед я маю зауважити вам. І подивився на Іршу значуще. Він умів тримати підлеглих поглядом на відстані. Інженер Рубан кожну планову тему закінчує із затримкою. Він майже завжди запізнюється на роботу. Ось подивіться, на зведення тільки останнього місяця, в п'ятницю на 40 хвилин, в суботу на 20. У понеділок бас підняв угору довгого худого пальця на півтори години і так далі, і так без кінця. Він усім грубіянить, підриває авторитет керівництва інституту. Розпустилися всі але їм особливо. Колись був порядок. Знали, кому скільки дозволено від і до. Гірша мовчав. На столі в баса лежав якийсь папірець, і Сергієві страшенно хотілося заглянути в нього. Він був переконаний, що той папірець має прямий зв'язок за цим викликом його ірші до завідуючого. Бас підсунув стілець і сів поруч Сергія, поклав йому на плече руку. Сам скоротив відстань майже до дружньої розмови. І це було найнестерпніше. Навіть гнів витримати легше, ніж отаку поблажливість. Коли тобі довіряють, коли тобі дають зрозуміти, що ти свій, ти однодумець і натякають, що це відсплатиться. Тобто, коли тобі прийде час ступити на вищий східець, тебе підтримають. Душа розколюється надвоє. Ірші стало жарко. А потім оці розмови в секторі, оця безконтрольність. І взагалі, нащо вам такий працівник? Сподіваюся, ви розумієте мене. Ви ж наш. Вам ще рости й рости. Басова рука була маленька, суха, але важка, неначе вилита з залізобетону. А оце наш проймало до самого серця. І Ірша ще раз подумав про себе що значно легше переносити начальникові нотації, ніж оце довірливе буркотіння. Він увесь знітився і видався собі маленьким, неначе горобчик. І оте власне я збіглося в одну крапочку. Але він знав, що воно все сильне, що воно ще має розпросторитись, вирости до гігантських розмірів і поглинути і баса, і Тищенка, а може, й майдана.